bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar. Bismillahir rohmanir rahim. Alhamdulillah لله وكفى وسلام على ala ibadihi allazina istafa بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ve berekatuh. Ahli birodarlar, sizlar bilan bir iymonlashmoqchimiz. Toyinki mana shu iymon, hijrat, jihad yo'lini ba'zi bir qirralarini eshitib o'rganib, toyinki yo'limizda mustahkam bo'laylik.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 فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا alloh subhanahu va taolo mo'minlarga buyurib marhamat qildiki rasul muhammad alayhissalom sizlarga nimani olib kelgan bo'lsa shuni olinglar nimadan sizlarni qaytargan bo'lsa shundan qaytinglar Allohdan taqvo qilinglar albatta Allohning azobi qattiqdir deb turib Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishlikka va u kishini olib kelgan shariatini qabul qilishlikka bizni buyurdi. Ya'ni har bir mu'min kishi Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga so'zi bilan, amali bilan ergashishlik bilangina u mu'min bo'ladi. u ummat bo'ladi, u jannatga kiradi. Shuning uchun Alloh taolo bu yerda buyuryaptiki, har narsani sizlarga rasul Muhammad alayhisalom olib kelgan bo'lsa, buni olinglar. Nimadan qaytargan bo'lsa, shundan qaytinglar. Ya'ni shariatga amal qilinglar. Shariat bir narsaga buyuradi, bir narsadan qaytaradi. Shariat bir narsaga buyuradi, bir narsadan qaytaradi. Shu Muhammad alayhisalom olib kelgan narsalar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam gapirgan so'z, qilgan amallari hammasi din bu, yo'l bu. Shuning uchun Alloh taolo buyuryaptiki, payg'ambarga nimani olib kelgan bo'lsa olinglar. rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlarga nimani olib keldimi? Shuni olinglar. Shu bilan iymon komil bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadisda marhamat qildilarki, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila yaba ya Rasululloh? Qala man ata'ani Dahalal cennet ve men asani fekad aba. Meni ummatimni hammasi jannatga kiradi dedilar. Magaram jannatga kirmayman deb bo'yin tovlagan, ya'ni jannatni istamayman men, jannatga kirmayman deb turib olgan, qaysarlik qilib turib olgan, bo'yin tovlagan kishilar kirmaydi dedilar. Shunda sahobalar ajablanishdiki, jannatdan ham bo'yin tovlaydigan odam bormi? Ya'ni jannatga kirmayman degan odam ham topiladi deganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ha topiladi. Menga itoat qilganlar jannatga kiradi, kim menga itoat qilmasa u jannatga kirmaydi dedilar. Mana shu uni jannatdan bo'yin tolab turib olgan. Ya'ni hayotda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlarga ergash olmaslik, demak u jannatdan o'zini nima bo'yin tovlashligi bo'lar ekan. Kimga sunnat yoqmayotgan bo'lsa, kim sunnatni qabul qila olmayotgan bo'lsa, bilsinki, demak u jannatdan bo'yin tolayapti u. Jannatga kirishini istamayapti. Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining hadislarida marhamat qildilar. va alloh taolo aytayaptiki vattaqulloh allohdan qo'rqinglar payg'ambarni olib kelgan narsasini olishlikdan qaytargan narsasidan qaytishlikdan bo'yin tovlab bu gunohni qilishlikdan allohdan qo'rqinglar innalloha shadidul iqob alloh taolo agar o'ch oladigan bo'lsa allohning o'chi iqobi azobi qattiqdir ya'ni kimda kim payg'ambarni olib kelgan narsasiga buyurgan narsasiga amal qilmasa qaytargandan qaytmaydigan bo'lsa, u Allohning iqobiga, Allohning azobiga ro'baro bo'ladi. Demak, mana bu oyat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bizni to'la to'kis ergashligimizni buyrug'i bu. Mo'min kishining iymoni qachon komil bo'ladi? Alloh, qol Rasul desa so'zsiz itoat qiladi. Alloh va uning uchun boshqa hamma narsadan mahbub bo'ladi. Alloh va Rasuli uchun canını jonini bera Şunda Shundagina onun iymoni komil bo'ladi. Umar ibn Xattob imediler Ya Rasululloh, men sizni hamma narsadan ortiq yaxshi ko'raman. Otamdan ham, onamdan ham, ayolimdan ham, farzandlarimdan ham, mol mulkimdan, yer yuzidagi hamma narsadan ortiq yaxshi ko'raman sizni. Faqat o'zimni uzun o'zimni jonim shu sizdan ortiq kuralma olmayapman. Ya'ni siz uchun jonimni, jonimni sizdan ortiq ko'ra olmayapman. Yani nafsim jonim o'zim uchun shirinlik qilyapti. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "La ya Umar, ey Umar, sizning iymoningiz komil bo'lmabdi" dedilar. Alloh taolo aytayaptiki, "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim." Nabiy Muhammad alayhissalom mu'minlar uchun o'zlarini jonlaridan avloroq. Bu Alloh buyuryapti. Shunda Umar ibn Xattob o'ylab qolgan ekanlar. O'ylab qolgan ekanlar, bir lahza o'ylab qolgan ekanlar. Chunki sahobalarning bitta sifati bor edi, bilsinler, tilini juda aytmasdilar. Amal qila ki kiyimga qarab aytardi. O'ylab qoldilar-ki, uddasidan chiqa ama o'zi joningni ber desalar? Aytdilar, "Ya Rasululloh" dedilar. "Bitta jon ekan." "Mingta jonim bo'lsa siz için bir dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Al-ana ya Umar, al-ana ya Umar. İndi indi hakiki Müslüman buldunuz. İndi indi hakiki Müslüman buldunuz. deb Umarga aytdilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat Allohga bo'lgan muhabbat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan itoat, Allohga bo'lgan itoat. Bu jannat yo'li birodarlar. Shuning uchun ham mana biz alhamdulillah Rasululloh alayhi ummat bo'ldik. Hijrat qildik. Alhamdulillah jihad qilyapmiz. Bu hammasi Allohning fazli bu. Muhojirlik birodarlar bu ayb emas. Ba'zi kishilar hijrat qilmaydi, ha? Qo'rqitdi deydi, falon deydi. yo bu Rasululloh vasallamga til tegizishlik bu. Rasululloh vasallam hijrat qilgan, biz ham hijrat qilamiz. Ya'ni biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qadamlariga qadam qo'yib borsakgina jannatga kirishimiz mumkin. Xo'p, mana bu tarbiyani olgan sahobalar qanaqa sahobalar edi? Bular nima qildi? Hamma narsasidan voz kechdi. Makkadan voz kechdi, vatandan voz kechdi, qarindosh voz kechdi. Alloh yo'lida muhojir bo'ldi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlarida bo'lgan muhojir va ansorlarni Alloh taolo mana bu biz kelgusi oyatda o'rganmoqchi bo'lgan oyatda ular sifatini bayon qildi. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله muhojirlar qaysi muhojirlar faqir bo'lib qolgan muhojirlar bular makkada boy edi makkada hamma narsasi bor edi bularni uyi bor edi joyi bor edi boyligi bor edi tijorati bor edi Lekin shuni hammasini bular nima qilgan? Alloh uchun tark qilgan. Bu muhojirlar shunday muhojirlarki, ular diyorlaridan diyorlardan kofirlar tarafidan chiqarilgan kishilar. Musulmon bo'lgani uchun. Muhammad alayhisolamni iymon keltirgani uchun diyoridan bevatan bo'lgan, vatandan quvilgan. Alloh taolo aytadi, bular faqir muhojirlar bular. Bu muhojirlar mollari ham qolib ketgan diyorlar. Ko'plarni mollari, tijoratlari, hamma narsasi bor edi Makkada. Hamma narsasini tashab chiqqan bular. Nima uchun chiqqan bular? Yabtaguna fadlan minallohi va ridwana. Ular Allohning fazlini va roziligini istab chiqqan bular. Molini ham tashagan, qarindosh urug'ini ham tashagan, uy-joyini ham, vatanini ham tashagan. Maqsadi nima? Allohning fazlini va roziligini istab chiqqan kishilar bular. Ya'ni Makkada qolgan molini o'rnini to'ldirish uchun chiqmagan bular. Makkada qolgan hujayni o'rnida uy qurishlik uchun chiqmagan bular. Muhojirlar ichida shunday ahli suffalar bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi zamonlarida ular shu suffada o'tirishardi. Ularni hatto kiyimlari yo'q edi. Uylari yo'q edi ularni. To Haybar jangigacha Haybar hijratning 7-yilda bo'ldi. Bularni soni suffa ahlining soni 300 kishiga yetdi. Hammasi muhojirlar. Ko'plarini faqat avratini bekitib turadigan latasi bor xolos. Shunchalik faqir muhojirlar edilar. lekin ko'pi Makkada boy edi. Puli bor edi, tillasi bor, namanasiz bor edi. Xaybar olingandan keyin bilan uyli joyli bo'lishdi. Ungacha nima qilishdi? Ko'pchiliklar shunda faqir bo'lishdi. Alloh taolo shu muhojirlarni aytayaptiki, bular nima uchun yabtaguna fadlan minallohi va ridwana. Ular uchun eng muhim narsa Allohning fazli. Allohning fazli bu jannat birodarlar. Rasululloh sallam aytdilarki, hech kim o'zini amali bilan jannatga kira olmaydi. siz mi yo rasululloh deganda men ham olmayman. alloh o'zini fazliga olib jannat olib kiradi dedilar ular yabtag'una fadlan minallohi va ridvana ularni faqat birdan bir muhojir qilgan narsa nima ular Allohning fazlini istab chiqqandilar alloh rozi bo'larmikin deb istab chiqqan Allohning roziligi uchun odamlarni g'azabini keltirgan qarindosh urug'lar rozi bo'lmagan insonlar rozi bo'lmagan bular muhojir bo'lishiga lekin odamlarning g'azabini Allah'ın razılığı almıştır yandılar. Hayatta lazzetini, rahatını Allah'ın fazlıyla almıştır yandılar. Karındaş urug'larni ko'tar-ko'tarini ana shu g'urbatdagi, hijratdagi nima? Ana shunday faqirlikka almashtirganlar. Ular faqir bo'lib qolganlar. وَيَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Bu fukaralar, bu muhacirler Allohning fazlini, roziligini istab chiqqan kishilarni yana bitta niyati bor. Yana bitta maqsadi bor ular. Allohga, Rasuliga nusrat beramiz, yordam beramiz deb chiqqanlar. Boshqa narsasiz niyati yo'q ular. Alloh muhtoj emas biz yordamimizga. Muhojirlarning muhtoj yordamiga muhtoj emas. Rasuli ham muhtoj emas. Lekin bularning niyati shu, Allohning diniga yordam beramiz. Allohning dinini aziz qilamiz. Allohning bayrog'ini ko'taramiz, musulmonlarni aziz qilamiz. Bu maqsad bor bilan. Alloh Teala bu yerda bu faqir bechora vatandan quvilgan faqir muhojirlar ki ular Allah'ın rasuliga yordam beradilar. Subhanalloh. O'zi faqir bo'lsa, o'zi muhtoj bo'lsa, u nima qilar ekan? Allah'ın rasuliga yordam beradi. Ya'ni Alloh va rasuliga yordam berish nima? Dinga yordam berishlik. Alloh taolo hamma koinotni o'zi yaratgan. Alloh taolo somat bo'lgan, qodir bo'lgan, gani bo'lgan zot, u muhtoj emas bu faqirlarga. Allohning diniga, islomga yordam berishlik jumla chiqadi. Alloh taolo boshqa o'rinda aytadiki, illa tansuruhu faqad nasarahulloh. Agar sizlar Muhammad alayhisolamga yordam bermaydigan seyler Alloh taolo uni hech kim yo'qligi vaqtda yordam bergan. Muhammad alayhisolamga yordam berishni Alloh taolo o'zi zamanatı olgan. o'zi kafolatiga olgan ya yuhan nabiyu hasbukalloh ey nabiy ey muhammad alayhissalom sizga alloh taolo o'zi kifoya qiladi o'zi yordam berishiga kifoya qiladi vallohu yasimuka minan nas ey muhammad alayhissalom sizni insonlarni yomonligidan alloh taolo o'zi saqlab oladi alloh taolo va'da qilgan buni lekin bu faqir muhojirlarning niyati shu ulaika humus sodiqun ana shu sifatlar topilgan muhojirlar sodiq muhojirlar sodiq mo'minlar agar ular hamma narsadan voz kechib chiqqan muhojirlik unvonini olgan alloh taolo qur'onda bular muhojir degan qur'onda muhojir degan arab demagan ajam demagan o'zbek demagan tatar demagan tojik demagan boshqa pashtun demagan bularni muhojir faqir muhojirlar degan o'zi qur'onda o'zi kalomida bitib qo'ygan bularni Alloh taolo mana shu sifatlarni o'zida jamlagan. Ya'ni hijratdan murodi Allohning fazli va roziligi va dinga yordam berishlik bo'lgan muhojirlarni Alloh taolo sodiqlar deyapti. Mana bular aytsa bo'ladi biz muhojirmiz deb. Mana bular aytsa bo'ladi biz mu'minmiz deb. Bular aytsa bo'ladi biz Muhammad alayhisolamning ummatlarimiz deb. Bular o'zini so'zda sodiq bo'lgan kimsalar. Hop, keyingi Bu yerda endi muhojirlar maqtaldi. Alloh subhanahu va taolo kelgusi oyatda ansorlarni ham maqtadi. Bularning sifati nima? Ular o'zlariga hijrat qilib kelgan kishilarni yaxshi ko'rishadi. Muhojir kelsa, ular xursand bo'ladi. Ularni yomon ko'rmaydi. Muhojirlarni yo'ruq yuz bilan kutib oladi. Qo'lida hech narsa bo'lmasa ham nima qiladi ularni? Izzatini ikromini qiladi. Yomon ko'rmaydi. ولا يجدون في صدورهم sudurihim مما mimma utu. Va ularga кўпроқ нарса берилган бўлса, berilgan bo'lsa, ҳукмида fay кўпроқ ularga ko'proq бўлса, улар буни ular кўришмайди. yomon ko'rishmaydi. Ular yomon ko'rishmaydi. Qalblarida ularga nisbatan g'ilg'ashlik yo'q. Muhojirlar ulardan ko'p yaxshiroq yashashi mumkin, yaxshiroq yeyishi mumkin. Ular buni yomon ko'rmaydi. Qalbi bilan qiynalmaydi وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا Ular o'zlari muhtoj bo'lib turib muhojirlarga berishadi. O'zlari muhtoj, lekin muhojirlarga beradi. Bu ansorlar sifati bu. Rasululloh sallam aytgandilarki, "Hubbul ansor minal iymon." Ansorlarni yaxshi ko'rishlik iymondandir degandilar. "Va bug'zul ansor minan nifoq." Ansorlarni yomon ko'rishi bu munofiqlikdandir degandilar Rasululloh sallam. O'zimiz ham ko'rib kelyapmiz birodarlar, hijrat qilish alohida ne'mat ekan, ularga ansorlik qilish alohida ne'mat ekan. O'zi yemaydi, muhojirga beradi. Buni ham ko'rdik. O'zi o'tirmaydi, uyini beradi. Hop, Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, "Va man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Kimda kim o'zini nafsini baxilligidan saqlasa, u ana shu kishilargina najot topadi. Ya'ni Buxul bor, shuh bor. Bir buxullik bor, baxillik bor, bir molga baxillik. Shuh deb nafsini, ya'ni ma'naviy, moddiy hammasi shuni chekilib ketadi. Hatto bir birodarga shirin gapirishni ham baxillik qiladi. U bunga pul sarflanmaydi u. Bir birodarga bir peshanasi ochib kulib boqishlik ham baxillik qiladi ba'zi kimsalar. Alloh taolay aytayaptiki, kimda kim o'zini mana shunda shoh moddiy va ma'naviy baxillikdan saqlagan bo'lsa, ana o'shalargina najot topuvchilar dedi. Mana bu va yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa mana shu bir ansoriyni oilalari bilan qilgan ish to'g'risidagi nozil bo'lgan deyshadi tafsirda. Rasululloh sallam oldilarga bir mehmon keldi. Aytdiki, Rasululloh men ko'p ochman, qornim och, shu meni mehmon qilsangiz dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning 9 ta oilalari bor edi. Ummul mu'minin onalarimiz 9 ta xonadondan birma-bir so'rab chiqdilarki, bir mehmon bor, shuni mehmon qilib kutib olishlikka uyda biror narsa bormi dedilar. 9 ta oilalardan bitta javob chiqdiki, hech narsa yo'q uyimizda. Ya'ni shu mehmoningizni mehmon qiladigan uyda hech vaqo yo'q. deb javob keldi. Sahobalar qarab aytdilarki, meni mehmonimni mehmon qiladigan bormi dedilar. Shunda ansorlardan bittasi aytdiki, men mehmon qilaman ya Rasululloh. Mehmonni olib uyga olib keldi. Uyga kirdi, uyga kirib ayoliga aytdiki, bu Rasululloh sallam mehmonlari bor, uyda biror narsa bormi o'zi dedi. Ayollari aytdiki, Allohga qasamki, uyda shu ikkita yetimimizga yetadigan ozginagina ovqat bor. Ozginagina ikki kishiga ikkita bolaga yetadigan ovqat bor. Boshqa hech nima yo'q dedi. Shunda aytdiki, bu Rasululloh sallam mehmoni. Bir narsa qilishimiz kerak, shu mehmonning ikromi, izzati bo'lish kerak. shu bolalarni bugun kechasi bir aldab bir narsa qilib uxlatib qo'ying shu ovqatni shu mehmonga yedirib olamiz ikkita bolani onasi aldab aldab uxlatib qo'ydida ovqatni olib kelib mehmonni oldiga qo'yishdi u vaqtda hali hijob farz bo'lmaganda ayoli ham keldi uy egasi ham keldi o'tirishdi shunda aytdiki chirog'i o'chirib qo'ying dedi chirog'i o'chirib qo'ying buzilib qoldi deymiz ovqatni biz ham olayotganga o'xshab turamiz mehmon bilan qo'limizni uzatib hammasini shu mehmonga yedirib olamiz mehmonga o'zi chiroq o'chirib qo'ydi ayoli yiqilib ketdi e, buzilib qoldi dedi mayli qorong'ida ham ayol ham er ham ayol ham qo'lini uzatadi yemaydi nima qorong'i mehmon ikkita bolaga yetadigan ovqatni ozginagina ovqat u hammasini yedi ertalab mehmon qilib kelishdi rasululloh alayhi shunaqa shunaqangi xursand bo'lib kutib oldilarki sizlarni bu qilgan er xotinni ishini alloh taolo shunaqangi yaxshi ko'rdiki hatto sizlarni bu qilgan ishingizga alloh taolo kuldi xursand bo'lgandan kuldi kimga Alloh taolo qaysi bir maqomda kulgan bo'lsa, u, u banda hisob-kitob bo'lmaydi. Mana shu ozginagina qilingan narsa. Bizni zarracha amalimiz, yaxshisi ham, yomoni ham u hisob-kitob qilinadi. Bizning nazarimizga ilinmaydi o'sha narsa. O'sha ikkita yosh bolaga unaqangi qator-qator ovqat emas. Bir kosadagi ovqat. U ham nima ekan endi? Arpamikin, bug'doymikin? Nima narsa ekan ikkita bolaga yetadigan ovqat? Mehmon desa bizda endi toq qo'y so'ymasa, tovuq so'ymasa, uni izzati bo'lmaydi. Lekin u borini olib chiqdi shu. Borini olib chiqib qo'ydi. Shu amal Alloh taolaga ma'qul keldi. O'zlar muhtoj, lekin ikki ham yemadi, bolasi ham yemadi, bolasi ham qulatib qo'ydi. Ya'ni o'zi kishi o'zi muhtoj bo'lib turib infoq ehson qilishlik va Qur'onda oyatda maqtaldi. Rasululloh alayhi vasallam hadisida maqtaldi. O'zda ortib qolganini o'ziga kelarmasini uni uni maqtalgan emas. Uni maqtalgan emas. Xo'p, mana bu yerda muhojirlar va insonlar. Biz hammamiz bir o'tirganlar birodarlar muhojirmiz. Muhojirmiz, hammamiz yurtimizda, hammamizniki uyimiz, joyimiz, yaxshi-yaxshi tijoratimiz, hamma narsamiz qolgan. Lekin biz uni o'rnini to'ldirish uchun chiqmaganmiz. biz niyatimizni Allohning fazlini, roziligini istab chiqishga Alloh taolo sodiqlardan qilsin va Alloh va Rasuliga yordam berish uchun chiqqanmiz. Mana bu maqsad g'oya esdan chiqib qolmasin. Va har kuni o'zimga savol beradi. Men mana hijrat qildim. Allohning diniga qancha foydam tegdi? Qancha foydam tegdi? Shu savolni o'zimga beraylik. Chunki mana bu oyatdagi Alloh va Rasuliga yordam beradi deyilyapti. Har kuni o'zimizga bir savol beradi. Mesh Allohning dini bugun oyoq osti bo'layotibdi. Qur'onning ustiga kofirlar najosat qilyapti, davul qilyapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni masxara qilyapti. Men nima qildim degan savol o'zimizga o'zimiz beraylik. O'zimizga o'zimiz beraylik. Shundan keyin biz sodiq muhojir bo'lamiz. Doim aytganman, so'z Rossiyada million million yurgan shu ish istab, ular ham o'zini muhojir der ekan, radioda eshitib qolaman ba'zida. Shunaqangi xor zalil bo'lgan shu O'rta Osiyodan biri. mardikorlik qiladi, qullik qiladi. Ular begona yurtda, biz ham begona yurtda. O'rtada nima farq bor? Lekin ular soni ko'p. Ular soni ko'p. Million million ular. Bizniki oz. Lekin nimaga Alloh taolo bizni rizq qilgan? Nimaga shu millatni bizga xizmat qiladigan qilib qo'ygan? Sababi bizning niyatimiz. Biz Allohning diniga yordam bermoqchi. Shu niyat bo'zgalmasa, o'zgarmasa, Alloh taolo bizga yordam beradi. Bo'lmasa Alloh taolo bizga muhtoj emas. Birden biz maddikarlık kılışımızdık Allah'a sözü. Çünkü ben iş Pakistanda biradərlər 6 milyon Afgan muhacir var. 3 milyon mu 4 milyon kaptı. Bunun arzışı yok, kadri yok. Afganistanlık muhacirler. Polis insan savlamaydı. Nime sababda Allah Teala bize azık kıldı. Bu bizi dinimiz buralarlar. Indi şu dingi yordam beradi. Bekor qolmaydi. Her kim o'ziga bir ish nimasi tuzib olsin. Dingi yordam berishim kerak. Men uydan nima chiqdim? Vatandan nimaga chiqdim? Biznes qilish uchun chiqmadim. Tijorat qilish uchun chiqmadim. Dinga yordam beraman. Shuning uchun agar mabodo bekor qolsak, mas'ullar birodar, men bekor o'tiribman uyda. Mendan bir ish bir joyda oshpazlik qilay, bir joyda bir nonboylik qilay, bir supray yo'llan bir joyni. Men dinga xizmat qilishim kerak. Bekor qolmanglar birodarlar. Chunki biz ko'pimiz kufrga xizmat qilganmiz birodarlar. Ko'pimiz soch-soqolimiz kufrga xizmat qilib oqargan. Bugun ana dinga xizmat qilgan vaqt keldi. Sezon mavsumimiz keldi bizni. Qilib qo'yishimiz kerak bu yerda xizmatni Xo'p, mana ikkita toifa. Uchinchi toifa nisbatan Alloh taolo aytayaptiki, uchinchi toifa shunday kishilarki, ular mana bu muhojir va ansorlardan keyingi keladigan toifa. Bular shunday kishilarki, ular duo qilishadi. Robbana g'firlana. Ey Alloh bizni mag'firat qiling. Va li ikhwanina allazina bil iymon. bizdan oldin iymon bilan o'tib ketgan mu'min musulmonlarni ham Alloh mag'firat qilgin. Va la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Bizni qalbimizda mu'minlarga nisbatan g'illig'ashlik qo'ymagin. Mu'minlarni yomon ko'radigan qilib qo'ymagin. Mu'minlarga nisbatan qalbimizda zarracha yomon ko'rish qoldirmagin. Robbana innaka raufur rahim. Ey bizni parvardigorimiz, sen ko'p mehribon, ko'p rahimli zotsan deb duo qilishadi. Bu muhojir va ansorlardan keyin, sahobalardan keyin keladigan qiyomat kunigacha ahli sunna va jamoa nisbati bu. Nima qiladi? Avvalambor o'zini gunohlariga mag'firat so'raydi. Birinchi o'zini gunohini ko'radi. Birinchi o'zini xato kamchiligi Allohdan istig'for so'raydi. Ikkinchi o'zidan oldingi o'tib ketgan hamma mu'minlarni, salafi solihlarni haqqiga mag'firat so'raydi. Alloh ularni mag'firat qil, kechir dedi. Ular qolamaydi, ular aybini qidirmaydi. Palonchi nima qildi, pistonchi nima qildi demaydi. Chunki o'zidan oldingi o'tganlarga tosh otishlik misoli ulamolar aytgan osmonga tupurish degan. Kim osmonga tupursa, yuziga tushadi halas. Biz o'zimizdan oldingi o'tgan iymon bilan o'tib ketganlarni faqat haqqiga mağfire so'raymiz. Ey Alloh bilan kechiring. Bu uchinchi Allohdan qalbimizda mu'minlarga nisbatan g'illig'ashlik, gina guduratni qo'ymagin deymiz. Mu'minlarni xursandchilik xursand bo'laylik deymiz. Mu'minlarni xafagachilik xafa bo'laylik. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, mu'minlar bir jasaddir dedilar. Hop mana bu Hashr surasidagi 7-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi oyatlar. Ki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qana ergash kerak, qanaqa muhojir bo'lishi kerak. Rasululloh sallam ki al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va min yadihi. Musulmon kishi deb shunday kishiga aytiladiki, uni qo'lidan va tilidan boshqa musulmonlar omonda bo'ladi. bu kishini musulmon deyiladi ha tili bilan qo'li bilan musulmonlarga ozor bermaydi Wal muhajiru man hajara an. anhu muhojir deb shunday kishiga aytiladiki u Alloh nahiy qilgan qaytargan narsadan qaytgan kishiga muhojir deyiladi ya'ni gunohdan qo'rqadi u mana bu kishini muhojir deyiladi Shuning uchun birodarlar biz o'zimizni kimligimizni yaxshilab tanib olaylik. Biz Muhammad alayhisolam ummatlarimiz. muhojirmiz va hijratdan murodimiz shuning uchun jamoatda bu biznes tijoratga ijozat berilmaydiki kelinglar bu din oyoq ostib turgani biz kuch quvvatimizni dinga sarflaylik bo'lmasa hammamiz tijorat qila olamiz hammamiz kasb hunarimiz bor hammamiz tijorat biznesni bilamiz hammamiz eplaymiz lekin bugun din oyoq ostida bo'lib tursa payg'ambar haqorat qilib turilsa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni xinzir to'ng'izga o'xshab cho'chqaga o'xshab aksini chiqarib tursa biz biznes qilib o'tirsak ertaga u kishiga qana qaraymiz u kishini shafoati qanday qanday u kishidan shafoat so'raymiz bu ummat hammasi bugun tijorat qilyapti ummat hammasi biznes qilyapti ummat hammasi kasbkor qilyapti biz ozgina bir toifa Kiyini, keyin kuch quvvatimizni ilmimizni shu dinga sarflaylik shu din aziz bo'lsin ocham qolganimiz alhamdulillah rizqimizni alloh taolo beryapti edildi ki vreme dengi deydi ishlamagan tishlamaydi deydi. U kufrni aqidasi, u moddiy falsafa u. ba'zida bunaqa shuni qolsak biz ishlamasak ham yeyamiz. Yo bu Alloh taolo bizni oramizda shoyat yaxshilarimiz ko'proq. Shu dinga xizmat qilib o'tganlar bo'lsa kerakki, Alloh taolo bizni rizqimizni o'zi yetkazib beryapti ishimizdaga. Endi buni shukrona qilish kerak. Ko'p ummatga nasib qilmagan birodarlar bu. Shuning uchun biz o'zimizni kimligimizni esdan chiqarmaymiz. biz la ilaha illalloh muhammadu rasululloh deb muhammad alayhissalomga ummat bo'lamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan uch kun oldin madinada bir sahobiy bilan birga kechqurun qabristonga chiqdilar jannatul baqiya deydi musulmonlarni qabristoniga chiqib hamma musulmonlarga allohdan istig'forat so'radilar ey alloh bularni gunohlarini kechirgin Shunda Rasululloh sallam aytdilarki, menga Alloh taolo ixtiyor berdi. Ey Muhammad alayhisalom, qiyomat kunigacha xohlasang, xohlagancha yashaysiz. Har qancha istasangiz yashaysiz. Islom bilan hukm qilasiz. Bir-bir lekin vafot topasiz. Innaka mayyit, innahum mayyitun. Va innaka mayyitun va innahum mayyitun. Siz ham bir kun vafot topasiz. Va ular ham vafot topadi. Hayotda hech kim qolmaydi. Hayotda ixtiyor sizda. Xohlaganingizcha yashang. xohlaganingizcha islom bilan hukm qiling. Vafot topasiz, jannatga kirasiz. Oxir va vafot topasiz va Robbingizni ko'rasiz. Yoki ixtiyor sizga. Vafot topasiz, Robbingizni ko'rasiz, jannatga kirasiz. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, men ixtiyor qildim, Robbimni ko'raman, avval jannatga kiraman. Dunyoda qolish xonaman. Haligi sahoba yig'lagan ekan. Ya Rasululloh, qolsangiz biz bilan islom bilan hukm qilardingiz. desa yo'q menga shu hammasiga almashtirmayman robbimga yo'liqishin degan ekanlar ya'ni fidoyi asli rasululloh alayhi bo'lgan ekanlar alloh taolo kishiga ixtiyor beryapti xohlagancha yasha islom bilan hukm qilasan oxiri ham jannatga kirasan aytdilar rafiqul A'la, men robbimga yo'liqaman robbilarga bo'lgan muhabbat shuncha qalblarda to'laydiki aytdilarki agar halil olganda o'zimga halil tutganimda abu bakr halil tutardim Halil degan birodarlar qalbi o'shanga nisbatan muhabbati to'la. Mukammal shuni yaxshi ko'radi. Aytdiki, yo'q dedilar, men Allohni yaxshi ko'raman. allohni muhabbati qalbimda shuncha to'laki, boshqa kishiga o'rin yo'q dedilar. Shunaqani yaxshi ko'radi Robbilarni. Va qaytdilar, 2 kun, uch kun, bir hafta yashamadilar. Shuna vafot topdilar. Biz ham bir kun vafot topamiz birodarlar. Kelinglar, oxiratda obod qilaylik. Dunyo ahlidan bo'lib qolmaydi. Allohga Rasuliga bo'lgan muhabbatimiz chin haqiqiy bo'lsin. Chin haqiqiy bo'lsin. Chunki Rasululloh sallam aytdilarki, iymon halovatini 3 ta sifat topilgan kishi topadi dedilar. Birinchisi Alloh va Rasuli uning uchun hamma narsadan ortiq mahbub, seva yaxshi ko'radi Alloh va Rasuli shunchalik qattiq yaxshi ko'radi. Qolgan ota-ona boshqa hech narsani ko'zga ko'rinmaydi. abduvali qaragan o'sha nechta xos menga nasihatidan bittasi shu edi ey birodar endi ummatni oldiga tushyapsiz ayolingizga farzandingizga ko'p muhabbat qo'ymang keyin fitnalanib qolasiz sal surib qo'ying sal o'rtaga bir masofa qo'yib qo'ying chunki endi siz alloh rasuliga bo'lgan muhabbatingizni isbotlashingiz kerak ayolni farzandni yaxshi ko'rishlik bu g'ariza bu hamma maxluq yaxshi ko'radi lekin endi siz ummatni oldiga tushib ularni yetalamoqchi bo'lsangiz, bu narsani sal surib qo'yishingiz kerak. Farzandni ayolni ko'p yaxshi ko'rishligingiz sizni fitnalab qo'yadi. Haqiqatda biz ko'rdik, ko'p rahbar, ko'p mujohid, ko'p dinga xizmat qilaman degan kishilarni ko'proq fitnalagan narsasi mana shu ayolni farzandi bo'ladi. Chunki mana hadisda kelyaptiki, kimni Alloh, kimga Alloh va rasuli hamma narsadan suyumli bo'lsa, bu birinchi sifat bu. Ikkinchisi bir kishini yaxshi ko'rsa faqat Alloh uchun yaxshi ko'radi. Boshqa narsa aralashmaydi. U u rahmat aytadimi, xursand bo'ladi, u muhim emas, Alloh uchun yaxshi ko'raveradi. Uchinchisi kufrga qaytishi o'tga uloqtiradigandakki holatda jirkanib qabul qiladi. Kufrga qaytasanmi desa, xuddi o'tga uloqtirsa odam qanchalik qo'rqsa shunchalik qo'rqadi. Yo'q, men kufrga qaytmayman. Mana shu 3 ta sifat jamlangan kishida iymon halovat topiladi. Birinchisi qiyin o'zi Alloh va Rasulining hamma ortiq yaxshi ko'rish. Ikkinchisi undan ham qiyin. Shuning uchun ham birodarlar biz o'zimizni kimligimizni yaxshilab tanib olaylik. Biz nahnu allazina bay'u Muhammada alal jihad ma baqina abada. Biz Muhammad alayhisalomga bay'at qildik deydi sahobalar to o'lgunimizgacha, to hayot ekanmiz jihad qilishlikka bay'at qildik. Bir umr jihad qilamiz deydi. Bir haftaga, bir yilga yo qarigunimizgacha emas. Va ular amaliy mana Abu Ayyub al Ansari 93 yoshlarda Bu kishi Rasululloh sallam birinchi hijrat qilgan ansoriy bu kishi. Abu Ayyub al-Ansoriy bu kishi. Hamma g'azvalarda ishtirok qilgan birga Rasululloh sallam. Bu kishi 93 yoshida Rasululloh sallam vafot topib ketgandan keyin nima qildi? Bu kishi jangga ketayotgan lashkar bilan birga men ham chiqaman. Farzandlar aytdi, "Otajon, qarib qoldingiz. Siz uzuringiz bor, Alloh qabul qilgan. Al Rasululloh sizlar, Rasululloh sizlar rozi bo'lgan, hamma xalifalar sizdan rozi bo'lgan, uyda o'tirsangiz bo'ladi" deganda, "Ishtimayapsizlar Alloh taolaning oyatini, infiru qifafan va iqola." qari bo'lsan ham, yosh bo'lsan ham, boy bo'lsan ham, kambag'al bo'lsan ham jihodga chiqinglar degan buyruq eshitmayapsizmi? Men bu buyruqni Qur'onda tilovat qilib turib, men sizlar orqangizda qola olmayman. Men ham sizlar bilan chiqaman. Harakat qilishdi, mana bugungi kundagi Istanbul deydi, qustantina degan joyga yaqinlashgan vaqtda bu kishi vafot topadigan vaqt yetib keldi. Shunda aytdilarki, men vafot topsam, men tezda ko'mib yubormani. bir neçe gün şu içinde cesedim yürüsün. Her kancı kufur ıı, içerisi gelip kırıp beni defol kısana, beni acırım kub böyle dediler. Hakikatte bir neçe gün neçe cesedleri mıydı? Şu özel laşkar olduğu hücum kılıp getiverlerdi. Bu kişiden tobudun obertur, ahurul hazırgı İstanbul'a defol kılındı. Mülküşün kabirlerini ziyaret kıldınız. Sabırlarını ziyaret kıla ettim diyor Abu Hayub. Medine kaydı, siz kaydı. 93 yaş yazıp koyup 93 yaştaki geldi. Nima ular ahd berishgandiki biz o'la o'lgungacha jihad qilamiz. Makkadan voz kechishdi, Madinadan voz kechishdi. Shuning uchun biz voz kechgan narsalar ularni voz kechgan narsasiga to'g'ri kelmaydi. Biz Makkadan Madinaga hijrat qilmaganmiz. Biz Makkadan Madinaga hijrat qilmaganmiz. Makka Madinani bilamiz darajasini. Lekin Madinada Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qabrlari bor. Shunaqangi pokiza joylar, hamma musulmonlar dunyodan o'sha qatal bilan o'sha yerda bir tofot topsak deb. ya'ni biz voz kechgan narsalar ularga to'g'ri kelmadi lekin umidimiz bor chunki rasululloh ga bir sahoba aytdiki qiyomat qachon yo rasululloh rasululloh aytdilar qiyomatga nima tayyorlading dedi. qiyomatga ko'p narsa olmadim. ibodatim ko'p emas namoz ham ko'p o'qolmadim ro'za ham ko'p tutolmadim nimang bor dedilar alloh rasulini yaxshi ko'raman dedilar alloh rasulini muhabbati bor boshqa hech nima yo'q rasululloh alayhivasallam aytdilarki sen kimni yaxshi ko'rsang o'sha bilan birga bo'lasan qiyomat kuni ya'ni muhabbat qalbimizda bo'lishi kerak birodarlar o'zimizni kimligimizni esdan chiqarmaylik birodarlar biz muhojirlarmiz muhojirlar bu qur'onda maqtalgan mana juda ko'p joyda muhojirlarni maqtagan alloh taolo muhojir degan boshqa sifat bilan emas birinchi biz ummati muhammadmiz millati ibrohimmiz ikki muhojirmiz farzandlarimiz ham ertaga sen kimsan desa men muhojirman desin men tatarman men qozoqman men o'zbekman degan gapimni eshitmay. men muhojirman desin millating nima desa meni millatim millat ibrohim men muhojirman desin shuning uchun biz muhojirligimiz bilan allohga shukur qilishimiz kerak bu hammamiz iymon keltirgan qiyomat kuni haq birodarlar rasululloh sallam bilan muloqotimiz haq Kelina o'sha kishi bilan ko'rishlikka yarasha amal qilaylik birodarlar alloh subhanahu va taolo bizni qalbimizga alloh rasulini muhabbatini joylasin gunohlarimizni mag'firat qilsin amallarimizni isloq qilsin alloh va taolo qur'onda maqtagan sodiq muhojirlardan mujohidlardan qilsin alloh va taolo ansorlarimizga gunohlarni mag'firat qilsin alloh va taolo ummatni birligini va subhanakalloh Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. malomatga mahkum jihad qilsa kim kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'min va mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.